Eh, bai hori txusen bizi baten kondaira da eta baita hene hizkuntza eh, norabidea erakusten duen eh, liburu bat da eta nik bon, eskuara antzia nuen eta e, frantzesa baizik ez dut ikasi biztan dena hene ikasketetan, ja aspaldikoa baina iz, <laughs> bigarren gerla mundialen ondotik sortua eta beraz lehen biziko olerkea mila behatzen eta irurgo eta bostean hasi nintzen idazten, ez nakin eskuara zidazten beraz frantzesez idazten idatzi ditut eta hola jarraitu dut ere bizi Beraz, liburu hortan, frantzes direnak, diren bezala argitaratua dira. Eh, bi liburu bezala dira, alde batetik bada frantzes une vide poem, eta besta aldetik badugu olerki bilduma, beraz, eskualaz idatziak izan diren olerkiak dira, horre biziguzian, guzian, pixka berantagoa sita, mila behatzion, eta behatzion.